Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. January 19, 973 Nahalal bilang ika 134 banal na papa si Pope Benedict XVI sa kabila ng maiksing panahon ng panunungkulan bilang lider ng simbahang katoliko. Malaki naman ang kanyang naging bahagi para sa conversion ng mamamayan ng Hungary. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.